Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունգնդրել։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծում տիրող իրադրությունը անցնող շաբաթում։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ամենածորտ նվիրյալներից մեկը՝ Կամո Բախշյան։ աշխարհարչակ մարշալը, մեր հայրենակից Մյուրատի, Հովակի Մուրադյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրավիճակը առաջնագծում Անցնող շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծի արևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմից ձեռնարկած ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով իրավիճակը կրկին Արցախում պայթունավտանգ է դարձել։ Ըստ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության, մարտի 24-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի երրակոմ հայտարարության պահանջները, ներխուժել են Արցախի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի պատասխանատվության գոտին։ Վերահսկողության տակ վերցնելով Ասկերանի շրջանի Փարուղ գյուղն ու հարակից դիրքերը, ապա փորձել առաջ խաղացում ապահովել Արցախի Հանրապետության արևելյան սահմանագոտում։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի եւ Արցախի համապատասխան մարմինների կողմից ժամեր տևած բանակցությունները էական արդյունքներ չեն տվել եւ հակառակորդը չի վերադարձել ելման դիրքեր։ Ավելին, ադրբեջանական ստորաբաժանումները մարտի 25-ի գիշերը կրակ են բացել պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վրա, կիրառելով ինչպես տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, այնպես էլ հարվածային անոթաչոթ թռչող սարքեր։ Ծավալված փոխհրաձգության արդյունքում հակառակորդի կողմից զովել է առնվազն 5 զինծառայող։ Հայկական կողմից կա 1 վիրավոր։ Ժամը 9:00-ի դրությամբ իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է։ Ակնկալում ենք, որ ռուս խաղապահները միջոցներ կձեռնարկեն ադրբեջանական ստորաբաժանումներին ելմար դիրքեր վերադարձնելու ուղղությամբ։ Նշված է հայտարարության մեջ։ Ավելի ուշ տարածած հաղորդագրության համաձայն մարտի 25-ի կեսօրից Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները շարունակելով հրադադարի ռեժիմի կոպտագույն խախտումները, բայց հերաձգային զինատեսակներից կիրառվում են նաև հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր, այդ թվում նաև Բայրակտար TB2 տիպի։ Հակառակորդի գործողությունների հետևանքով հայկական կողմից զոհվել է պաշտպանության բանակի երկու պայմանագրային զինծառայող։ Վիրավորների թիվը ճշտվում է։ Ժամը 14:00-ի դրությամբ օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը Արցախի արևելյան սահմանագոտում շարունակում է ծայրահեղչյան լարված մնալ։ Հայրենիքի ամնացորդ նվիրյալը Կամո Սերգեյ Բախշյանը պաշտպանության բանակի այն զինծառայողներից մեկն է, ով հանուն հայրենիքի պատրաստելու կրվեց միջև վերջ։ Ծնվել է 1988 թվականին։ Ժամկետային զինծառայության ավարտից հետո անցել է պայմանագրային ծառայության, դարձել հայրենիքի նվիրյալ պաշտպանը։ Մարտական ու ծառայակից ընկերների վստահեցմամբ Կամոն ինչպես 2016 թվականի մարտական գործողությունների, այնպես էլ 2020 թվականի պատերազմի օրերին իրեն դրսևորել է լավագույն կողմերով։ Ընկերասեր էր ու համարձակ, ամեն ինչի պատրաստ հանուն հայրենիքի, որի համար էլ նվիրաբերեց իր կյանքը միշտ մասնակցալ ամենաակտիվ տեղերին, աշխատալ միշտ լավ հինգերինի, լավ զինծառայողինի, ընդհանրապես вообще վեր լիբոյ գործի, ինչ գործի վեր կյանքում բռնալա կամ միշտ գիտացալ ընկվեր։ Ինքը ակտիվ մարդ է լի։ Ռազմական գործողություններից ոչ մի վաղ հետինգելս չրա։ Ցանկանալիս է պաստայաննի ասե, ես կյամ, ես կյամ թեկուզ անգամ իրանց խմբիշ չիլալ գործողությունները պաստայաննի ուզելիս է վեր ինքը մասնակիցինի վեր ինքը տեղյակինի ամեն ինչից կյանքում միշտ ակտիվ տղա եղել Արքամոն։ Շատ գործողություններ էինք միասին մասնակցալ հրամանատարներին հետ սերտ հարաբերություններով շատ լավ հասկացող ընտանիքա հա սեր ամենակարևորը Կամոյին հետ ես ցանոթում միջև զինծառայությանն իմնելը հələ փսակվածել չի լալի ընտանիք կազմածել չի լալ լողտի համ ընտանիքի նետը մոտիկ համ ընկերություն ընկրալ միջև զինծառայության մտնելը վերեք ալմարտենի մտալ ստեղ ծառայության ինք արդեն ստեղ ծառայելի սալալ կռևը վերսկսալա առավոտ ունքստեղ ընկիլալ առաջի մարտն անալգամոն ամենառաջի մարդը ինքն էր եկա ստե պահոնց կռիվը սկսավ քացինգ բան ու ստիլի այդ արդեն պատրաստվելիս էլ դուսկալիս էլ աշխուր ձևերով ամենապատրաստ ձևերով, դուխը տեղը, ամեն ինչը տեղը։ Յուրան մասին փիսը վեշտեսալում հետագա ասենք յուրն է ծառայելիս միջև էլ վեճ սկացալում։ Ինչ սկացալում լավնալալ։ Միշտ իլալա աշխուժ մասնակցալա ամեն ինչին։ Իլալա դեպքեր ասենք այդ ընթացքում վեր ինչ վեր պիտի ասենք այս գործողությունը պետք է դյուսքյան կամ ինչ որ մի բան անենք, առաջինը լա ինքնարալ պատրաստ։ Ես կամոյն շատ շտվայնցում ճանաչում, մին 10 տարին արդում եսին ծառայում։ 16 թվի պատերազմներում ընկնցալ, վերջերս 44 սորա պատերազմն ենք միասին անցալ, շատ ինքը հմուտ դոխավիկա, ամեն ինչը տեղն տեղն, ինգյաստերը միշտ առաջանում, ջոկը ղեկավարելիս հələ երկու ջոկը շատ նենց խելոնք ամեն ինչը հասկանում, իրան ծառայությունը տիրապետում ոնց պետք է։ Կամ ես այսքան ծառայության ժամանակ իրան այն պատմեմ թե հաշ։ Նախ ինքը ինչ ունելիս հələ հարամանուշ շուտ կատարելիս հələ ամեն ինչը իրան տեղով բանելիս հələ։ Այս վերջի պատերազմի ժամանակ ելի մենք միասին ինքնալ ներից ինչ որ գործողություն ենք կատարալ հարց մերձակումներ, պոստերի բաներ, հա, ինքը միշտ էլ առաջինը մզնետել է։ Միջի վերջն է վեցը, վերջը անգամն էլ ինքը քինացալ են, որ պոստերն է դիտարկում կատարում, բան անեն, բա հետա իրան տեղ կրակում են, սպանում են իրան, զոհում են ինքը։ Հայրը Սերգեյ Բախշյանը եւ մայրը Փիրուզա Բեջանյանը հիշելով կամոյի մանկության ու պատանեկության տարիները նշում են, որ նա դեռևս փոքրուց էր երազում զինվորական դառնալ։ Ինչի ձևավորման համար իր դերակատարությունն է ունեցել որ գերեվարում էին 90-ականներին եկալա պահը վեր այդ խոխան մտածալա ու տարիք հասունացալա ինգյալա ծառայության տա ասալա papa ես պիտի ծառայի մամա ես պիտի ծառայի ասամ կամո ես եմ ծառայալ ես զալոժնիկ մինգյալ տուժանքում կրալ թորքեն պենը գյուդումում կամո եկ հրակած այդ գործան ասալա չէ պապ երկու չչարված աշխատանքը պիտի հսցնեմ նպատակել ու այդ խոհան ընցալա ծառայության բանակը պրծալա ու տերելա ռազմեջի 14 տարի ծառայելա ռազմետ ռոտումը ասա մամա ես պիտի տանկիստ լինեմ ես պիտի տանկ շեմ ասեմ ինչու տանկի ասա մամա ես սիրում տանկ ես ուզում զենք ինչու ասա իմ papan վար թորքերը տարելա ես պիտի տանկիստ լինեմ զենք բան թորքին հետ կրիվ դաշտ մտա Ալվար Տավթանդիլյան անհուն ցավով, բայց նաև հպարտությամբ է խոսում ամուսնում այսին։ Եվ վստահ է, որ դեռ նոր կամոններ են ծնվելու եւ մենք նորից հնարավորություն ենք ստանալու ձեր բերել կորցրած հայրենիքի հատվածը, ինչը թերևս կամոյի եւ մյուս բոլոր տղաների իշտակը հարգելու լավագույն առավաչյան կհանդիսանա։ Իր կերպարը իսկական Արցախցի տղայի կերպար էր բոլոր բնորոշ հատկանիշներով, այսինքն ամուր ոգով, ճափազանց խիզախ, ճափազանց նվիրված ընտանիքին, եղբայր որպես, հետագայում որպես ամուսին, օրինակելի հայր, ընկեր, լավագույն ընկեր, նվիրված իր տեսակը իսկական արցախցու տեսակ էր։ Իր համար ոչինչ ավելի արժեքավոր, ավելի կարևոր չէր, քան իր ընտանիքի պաշտպանությունը։ Իսկ ընտանիքը դա գախնիկ չի, հենց բոլորիս ընտանիքը մեր հայրենիքն է։ Ուրիշ ինչ պետք է անի ընտանիքի հայրը, եթե ոչ պաշտպանի։ Ուրիշ ինչ պետք է անի ընտանիքի որդին, եթե ոչ պաշտպանի։ Ինքը ապրիլյանին էլ նույն մարտական գործողությունները կատարում էր, միջել միջև ապրիլյաններ, հետո էլ ու էլի կաներ, ինչքան որ ողջ կլիներ, էլի կաներ։ Իրան ոչ մի բան չէր կարող խանգարի իր նպատակներից։ Ինքը Թուրքին, ադրբեջանցուն որպես հակառակորդ չէր ընդունում ինքն միշտ ասում էր, ասում էր ադրբեջանցին ոդքը տրորված հակառակորդ չէ թշնամի է, որ ինքը ամեն վայրկյան սպասում է, ոդկը կողրջած ոնց է լինում։ Ամեն վայրկյան սպասում է, որ մենք մի պահ թուլանանք ու ինքը իր փորսուղի անցքից դուրս գա ու փորձի նորից։ Մենք ամեն վայրկյան պիտի պատրաստ լինենք այնպիսի հարված հասցնենք իրան, որ ինքը նորից չհամարձակվի այդ անցքից դուրս գա։ Ու իհարկե կամուն միջև վերջի պահը դա արելա։ Ինքը հենց մահն էլ դիմավորելա տենց, ինքը դիրք մարգագրավել, հաղթանակած ազողվել ու ինձ թվում է դեռ չի վերջացել ոչինչ։ Սա ուղղակի մի շրջան է ճշնամին նորից տեսնելու է կամոյի բազկի ուժը։ Գուցե ոչ կամոյի բազկով, գուցե կամոյի որդու բազգով, գուցե կամոյի ընկերների բազգով, գուցե մի ուրիշ արցախցու բազգով, բայց ինքը ոչ մի անգամ չի մոռանալու։ Ինչ ուժ ունի արցախցու բազուկը։ Ինքը նույն վախկոտ ոդքը տրորված, թշնամինա, գուցե ինչ որ ավելի շատ ուրիշ պետություններից զինված, ավելի շատ միջոցներով եւ այլն, բայց այն ոգին, որ կրում են մեր տղաները, ադրբեջանցին երբեք չի կարող ունենալ։ Դեմքով, ճակատով դիմավորեց մահը, բաց ճակատով, արժանապատիվ։ Մենք էլ պիտի արժանապատիվ իր անունը բարձր պահենք, իր ворթիներներ, մնացած ծերուններներ, կրթենք, դասիրակենք այդ ոգով, որտեղ հայրենիքը մեզնից յուրաքանչյուրն է։ Հայրենիքը տարածք չի, հայրենիքը միայն այն տունը չի, որտեղ մենք ապրում ենք, հայրենիքը մենք բոլորս ենք։ Ու եթե պետք է, մենք պատրաստ պիտի լինենք որպես ворթիներ, հայրենիքին ծառայենք այնպես, ինչպես տարիներ շարունակ հայրենիքն է մեզ սնում։ Հիմա իրավացակայությունից հետո իհարկե մի շրջան, իսկ թվում էր ես այդ այդ կողմը որ կորցրի, այդ հենարանը չեմ կարող հաղթահարել, բայց աստիճանաբար ոնց որ թե դա ոչ թե դատարկվել է, այլ ավելի ամրացել է։ Երևի ինչ որտեղ այդ հպարտությունն է, երևի ինչ որտեղ իր կերպարը ամբողջացել է, երևի ինչ որտեղ հենց այդպեսին պիտի լիներ, ինքը ուրիշ ձև չէր կարող։ Ինքը իր կերպարի մեջ ուրիշ ձև չէր կարող, ինքը չէր կարող պատերազմի ժամանակ առաջինը չգնար, ինքը չէր կարող առաջինը չլիներ, որևէ առաջադրանքի չէր կարող չգնար։ Մենք մի օր բոլորս մահանալու ենք, իսկ ինքը գնաց դեպի անմահություն։ Ինքը ընտրեց այդ ճանապարհը։ Լավագույնս վ, հա, լավագույնս ճիշտ տարբերակը։ Իմ կարծիքով իմ տղաներն էլ շատ ուրախ կլինեն, որ իմ տղաներն էլ հենց նույնն անեն, ինչ որ իրանց հայրն արել։ Կամոն չէր սիրում հայրենիքը, չէր երկրպագում հայրենիքն այն խոսքերը։ Կամոն հայրենիքը իր մեջ գրում էր, իր մեջ գրում էր։ Կամոն տարվա բոլոր եղանակներին կպած էր հողին։ Գառնանը ինքը դաշտերում էր, զմրանը ինքը որսի էր, ամրանը ջրերի մեջ էր։ Ինքը ամեն մի բույսը, որ դուրս էր գալիս տարվա եղանակին, ինքը իր մեջ ապրում հիշում էր այդ ամեն ինչը, որ ասում էի գնանք ուրիշտեղ Ռոբերտի բուժման հետ կապված, բան ինքն ասում էր ես ես չեմ կարա։ Իմ շունչս ուրիշտեղ կտրվում է։ Իր համար հայրենիքը իր մի մասնիկն էր։ Հիմա էլ ինքն է հայրենիքի մի մասնիկը։ Էլի կամոներ են ծնվելու, էլի հակառակորդին համապատասխան հարված տալու են։ Ես հավատում եմ, չգիտեմ, ինձ թվում է կամոն, գուցե մի քիչ պարադոքսալ հնչի։ Ինձ թվում է կամոն հիմա բոլորի մեջ այդ հարվածը տալու է։ Իր հարվածը դեռ չի վերջացել։ Մենք դեռ լսելու ենք կամոյի մասին։ Չգիտեմ ինչպես։ Գուցե worth-իներով ենք լսելու, գուցե մեկ ուրիշով ենք լսելու, բայց կամոներ միշտ լինելու են, միշտ լինելու են։ Կամո Բախշյանը զոհվել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ ծավալված մարտական գործողությունների ընթացքում հերթական մարտական առաջադրանքը կատարելու ժամանակ առաջնորդվելով իր համար ուղենիշ հանդիսացող առանց մեկ քայլ նահանջի սկզբունքով Կամո Բախշյանի հայրենիքին ամնացորդ նվիրվելու պատրաստակամությունը որպես զինվորականի կենսագրությունը նրան ճանաչողների համար իսկական տղամարդու մարմնավորումն են, ով իր օրինակով ապրողներից է падգամում հայրենիքին ամնացորդ նվիրվելու վսեմագույն գաղափարը։ Աշխարհարչակ մարշալը Գերմանուհի Մագդա Նեյմանն ունի մի նշանավոր աշխատություն՝ հայերը վերնագրով որը լույս է տեսել 1899 թվականին։ Այս գրքում հեղինակը մի առանձին գլուխ է նվիրել Նապոլեոն Բոնապարտի հայազգի համարց, այնուհետև նրա փեսա, Նեապոլի թագավոր եւ համայն Ֆրանսիայի մարշալ Օվակի Մյուրատին եւ կայսեր թիկնապահ մամլուկներին՝ Ռուստամին ու Պիերին։ Մյուրատի հայրը ազգանունը Մուրադյան Արցախցի վաճառական էր Կրկժան գյուղից։ Նա նամակագրական կապ ուներ Ամստերդամի հայերի հետ եւ որոշեց գնալ Եվրոպա, որ เป զի արևտրական կապեր հաստատի այնտեղ։ Եվրոպա մեկնեց պատանի որդու Հովակիմի հետ, ով ծնվել էր 1767 թվականի մարտի 25-ին։ Դեպի Ամստերդամ ուղևորվելիս նրանք եղան Աստրախանում, Նիժնի Նովգորոդում, ապա նրանց ճանապարհն անցավ Մոսկվայով, Գերմանական Լայպցիգ քաղաքով եւ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վեննայով։ Վեննայում հայրը պանդոկ բացեց, իսկ Հովակիմը դարձավ մարգիոր, այսինքն բիլիարդի սպասավոր։ Որոշ ժամանակ անց հայրն ու որդին լքեցին Վիեննան ու գնացին Ֆրանսիա, որտեղ հաստատվեցին Բաստիդ գյուղաքաղաքում։ Հովակի Մուրադյանն ուսումնառությունը սկսեց Թուլուզ քաղաքում, ուսումնասիրելով աստվածաբանություն։ Սակայն շուտով պատանի Հովակիմին ձգեց Փարիզյան կյանքը, եւ կարճ ժամանակ անց նա հորը թողեց Բաստիդում, իսկ ինքը մեկնեց Մայրաքաղաք եւ մտավ հեծելագնդերից մեկը, որպես Մյուրատ, որն էր ազգանում փոխելու պատճառը ցավոք մեզ չի հասել, բայց հետագայում ոչ Ժան Տյուլարը եւ ոչ անգամ Մանֆրեդը Մյուրատին չեն նշում որպես Մուրադյան, այլ որպես Մարշալ Մյուրատ։ Մարշալի անունը գրվել է տարբեր ձևերով՝ Յոախիմ, Ժոախշիմ, Յոաշիմ եւ անգամ հայահունջ ձևով։ Հովակիմ իր ապագայի հերանեկարները Մյուրատը կապեց ֆրանսիական հեղափոխության հետ եւ դարձավ նրա ակտիվ մասնակիցը։ Ժան Տյուլարը վկայում է, որ հեղափոխության տարիների Մյուրատի իր ազգանունը կրկին փոխել էր եւ դարձել Մարատ, իպատիվ Ժան Պոլ Մարատի, ում թեթև ձեռքով հանդերձյալ աշխարհ գնացին հազարավոր մարդիկ։ 1795 թվականի վանդեմ 13-ին, երբ դիրեկտորիան պաշտպանության պատրաստություններ էր տեսնում ընդդեմ 25000 ռոյալիստների, գեներալ Նապոլեոն Բոնապարտը հրամայեց Մյուրատի հեծյալ գնդի մեկնել Սալբոնյան ճամփար եւ այնտեղից Տյուիրլի հասցնել թեթև եւ ծանր հրետանային մարտկոսները։ Ըստ Մանֆրեդի Մյուրատը քամու արագությամբ հատեց անցավողջ քաղաքը եւ մարտկոսները հասցրեց գեներալին ինչի շնորհիվ Բոնապարտը ջախջախեց միապետական ամստամներին եւ կրկին անցավ ծառայության ֆրանսիական բանակում։ Աչքին գնելով ռազմական գործում երիտասարդը շուտով ստացավ լեյտենանտի, ապա կապիտանի աստիճան։ Վանդեմիերի 13-ից հետո Նապոլեոնի դիրքերն ավելի ամրապնդվեցին եւ 29-ամյա Մյուրատը ստացավ բրիգադի գեներալի կոչում։ Իսկ եգիպտական արշավանքի ժամանակ 1759 թվականին դժվարկացության պահին ցուցաբերած քաջության համար Նապոլեոնը նրան նշանակեց դիվիզիայի հրամանատար։ Պատմում են, որ եգիպտական արշավանքից հետո Մյուրատի մոտ բերում են երկու հայ մամլուկների։ Մյուրատ նրանց տեսնելով հարցնում է. «Ախոխ եք դու Ղարաբաղցի եք»։ Նրանցից մեկի անունը Պիեր էր, Պետրոս Ապրեսով, իսկ մյուսինը Ռոստամ, Ռուստամ Խաչատրյան։ Մուրատը Նապոլեոնի մեծ ծառայություններ մատուցեց Իտալիայում, Մարենգոյի ճակատամարտի ժամանակ, ապա եգիպտական անհաջող արշավանքի ժամանակ, բայց ապագա կայսրին նրա մատուցած ամենամեծ ծառայությունը 1799 թվականին էր, երբ իշխանության գնացող Նապոլեոնը պայքարի ամենավճռական պահին հուսալեկված ուզում էր նահանջել։ Միայն Մուրատն է, որ կանգնեցնում է նրան, ու համոզում, որ նահանջելն արդեն ուշ է։ Ապա նա իր զորքով գրավում է parlamenti շենքը եւ ձերբակալում 500 падգամավորներին։ Արդյունքում Նապոլեոնը հայտնում է իշխանության բարձունքում։ Դրանից հետո 1800 թվականին Ժուաշե Մյուրատն ամուսնացավ Նապոլեոնի քրոջ Կարոլին Բոնապարտի հետ։ Ամուսնությունից հետո եւս Մյուրատը շարունակեց փայլել մարտի դաշտում, եւ դրանով էր պայմանավորված, որ 1804 թվականին նա արդեն Ֆրանսիայի մարշալ էր։ Իսկ որոշ ժամանակ անց Փարիզի նահանգապետը Ժուաշե Մյուրատն իր հեծելազորով հատկապես փայլել էր Արուստերլիցի ճակատամարտում որից հետո տիրեց Դյուսելդորֆին եւ դքսի կոչում ստացավ։ Այս ընթացքում որոշ տարաձայնություններ ցակեցին Մյուրատի եւ Նապոլեոնի միջև։ Անկամ Նապոլեոնը նրան մեկուսացրեց բանակից ու պետական գործերից, սակայն դա երկար չտևեց։ Բոնապարտը գնահատելով նրա քաջությունն ու մատուցած ծառայությունները, դարձյալ կանչեց իր մոտ եւ հին ընկերները հաշտվեցին։ 1807 թվականին հաշտության պայմանագիր կնքվեց կայսերական Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև։ Ինչի շրջանակներում Ալեքսանդր Ացարը Մյուրատին ապարգևատրեց Սուրբ Անդրեի իշխանանշանով։ Հաջորդ տարի Մյուրատը գրավեց Մադրիդը, կոտրեց իսպանացիների ապստամբությունը, որից հետո Իսպանիայի թագավոր հրճակվեց Նապոլեոնի եղբայրը Ժոզեֆ Բոնապարտը։ Սակայն Մյուրատն ինքն էլ էր երազում գահակալության մասին։ Որոշ ուսումնասիրողներ պնդում են, թե Նապոլեոնը նրան խոստացել էր Միացյալ Հայաստանի թագը, Սակայն եթե նման խոստում եղել էլ է, փաստորեն այդպես